Տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է։ Նախ ուրբանորությունների մասին համառոտ։ Ընդունելություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Ազգային ժողովի նախագահը հրավիրել է Մամլո Ասուլիս նվիրված Բելգիա եւ Նիդերլանդների թակավորություն այցի արդյունքներին։ Արցախի հայ փախստականների վիճակը ներկայացվել է ԱՀԿ գործող նախագահին վերամիավորվել են Շուշիի շրջանի շինվերանորոգում եւ բարեկարգում փակ բաշնետիրական ընկերությունները։ Զմակահողում հիմնվել է Էկոկենտրոն զբոսաշրջային ընկերություն։ Հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Կին Բաքշիի կտակի համաձայն նրա աջյունի մի մասը կցրեն Հայաստանում կամ Արցախում։ Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ամերիկայի արևմտյան շրջանի նախագահ Մարիա Մեհրանյանին։ Նախագահը բարձր է գնահատել հիմնադրամի Ամերիկայի արևմտյան շրջանի դերակատարությունը Արցախի զարգացման գործում, երախտագիտություն հայտնելով արհեստավարժ աշխատանքի եւ նվիրվածության համար։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Մարիա Մեհրանյանն ասել է, որ հանդիպմանը քննարկվել են Արցախում իրականացվող տարբեր ծրագրերի առնչվող հարցեր։ Հայաստան համայնքային հիմնադրամը իրեն աշխատանքների մեջ ունի նաև Արցախին նվիրված աշխատանքներ։ Դրանց մեջ անցյալ տարի հերոստամարաթոնի մեջ եղել են մեկ հատ IT դպրոց կառուցել, որ միած մեկ մեծ նվիրատուներից մեկը կա Ջերի Թրփանչյանը, որը սպասում են նախագիծը եւ հատակագիծը ստանալու, հենց որ ինքը ստացավ 2.5 միլիոն է խոստացել եւ դա պիտի լրացվի։ Նաև կա Անդրանիկ Բաղդասարյանը, որ ինքն էլ խոստացել է մի դպրոց 1 միլիոնի համար եւ մենք այսօր հանդիպում ունեցանք, որպեսի խոսենք այդ մանրամասնությունների մաս մասին, որ նախագծերը ինչքան են առաջացել եւ դրամները ինչպես են հավաքվել։ Նաեւ այնտեղ կա անցյալ տարվանից Ալբերտ Բոյաջյանը, որ նվիրատուներից է, որ 1 միլիոն պիտի տա դաշտեր վերանորոգելու համար, կամպիոնատի համար, ֆուտբոլի, որ պիտի տեղի ունենա հունիսին։ Հատուկ հետաքրքրություն կա Ղարաբաղի եւ Արցախի մասին եւ միշտ ա եղել։ Կա ինչ որ մարմնավորումը հայրենասիրական զգացմունքների բոլորի Արցախի հանդեպ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորությամբ մարտի 5-ից 7-ը Արցախի պատվիրակությունն այցելել է Բելգիայի եւ Նիդերլանդների թագավորություն, եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչների հետ ունեցել մի շարք հանդիպումներ։ Այսօր Աշոտ Ղուլյանը հրավիրել է Մամլո Ասուլիս պատմել այսի արդյունքների մասին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հանդիպումների շարքը, որ ունեցել է Արցախի պատվիրակությունը երրորդյա այցի ընթացքում, Աշոտ Ղուլյանը պայմանականորեն ըստ ժամանակագրության բաժանում է 3 խմբի։ Առաջինը Նիդերլանդների ներկայացուցիչների պալատի, մասնավորապես խորհրդարանի 5 կուսակցությունների արտաքին հարաբերությունների բլոկը ներկայացնող падգամավորների հետ հանդիպումն է, որը տեղի է ունեցել Նիդերլանդներում հայկական գազམ་ակերպությունների ֆեդերացիայի աջակցությամբ։ Երկրորդ օրը պատվիրակությունը մասնակցել է Եվրախորհրդարանում տեղի ունեցած հայատյացություն, պատմական եւ արդի դրսեւորումները խորագրի ծրագրով համաժողովին, որ կազմակերպվել է Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի եւ Թուֆենկյան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Համաժողովի բանախոսները, ինչպես արդեն հաղորդել ենք Երևան մեր թողարկմանը, Արցախի մարդու իրավունքների ներկայիս եւ նախկին պաշտպաներն էին, իսկ Արցախի խորհրդարանի ղեկավարը հրավիրված էր որպես պատվավոր հյուր եւ հանդես է եկել ողջունի խոսքով։ Այցի երրորդ օրը պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունների ու հայկական կազմակերպությունների հետ։ Բնական է, որ բոլոր հանդիպումների ժամանակ ժամանակ էլ անդրադարձ է կատարվել տարբեր մակարդակների խորհրդարանների եւ միջազգային խորհրդարանական կառույցների հետ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի համագործակցության արկա վիճակին, զարգացման հերանեկարներին ու ներուժին, ինչպես նաեւ Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին։ Ի պատասխան մեր այն հարցին, թե ինչպիսին են եվրոպական պաշտոնյաների ու падգամավորների ընկալումները Արցախի ու Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության մասին Աշոտ Ղուլյանն ասաց. Այն աշխատանքը, որ մենք կատարել ենք եւ շարունակում ենք կատարել։ Ես համարում եմ, որ իդեալական չի, բայց այս պահին գոնե նվազագույն մեր պահանջները կարողանում ենք մենք բավարարել, որովհետև մենք բազմաթիվ հնարավորություններ ունենք։ Դա վերաբերում է նաև եվրոպական տարբեր երկրներում մեր հայկական գազམ་ակերպությունների, մեր հայկական համայնքների կոնկրետ մասնավոր անձանց հայերի կողմից կատարված աշխատանքին եւ ահա այդպիսի ուղղորդումների միջոցով մենք կարողանում ենք նաեւ մեր գործընկերներին նաեւ հասցնել այն իրողություն գործողությունը, ինչ որ այսօր կա մեր տարածաշրջանում, այնինչ տեղ ունենում Արցախի հանրապետությունում, այնինչ որ սպասում է նաև տարածաշրջանի եւ կոնկրետ մեր երկրի համար, դա կարող է տեղ ունենալ մի կարևոր բարագայում միայն, եթե մեր կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը համադրելի է այսօր Եվրոպայում ընդունելի ընկալելի իրողությունների եւ արժեքային համակարգի հետ։ Այս առումով մենք կարելի է ասել Եվրոպայի հետ նույն լեզվով ենք խոսում։ Դա զգացվել է հատկապես հայատյացության թեմայով համաժողովի ժամանակ, որովհետև այլատյացությունը միայն մեզ համար չէ լուրջ վտանգ ու սպառնալիք դարձել, նշեց Աշոտ Ղուլյանը։ Դա միայն մեր տարածաշրջանում չէ, այսօր նույն եվրոպական տարածքում է այդպիսի երևույթներ նկատում, բայց քանի որ դա ընդհանուր այդպես հիվանդություն է աշխարհի համար եւ մեր ժամանակների համար, հենց այս հանգամանքն է, որ եվրոպական բոլոր կարևոր հաստատությունների միայն հուշում են, որ դրանով պետք է լուրջ զբաղվել։ Ունի արդյոք Եվրախորհրդարանը գործիքակազմ ազդելու Ադրբեջանի այլատյաց քաղաքականությանը։ Ցավոք ոչ։ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով Եվրախորհրդարանի ընդունած եզրակացությունները երաշխավորագրի արժեք ունեն միայն։ Նրանք արտահայտում են Եվրոպայի վերաբերմունքն այս կամ այն երևույթի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է հետագա համագործակցության մասին պայմանավորվածությունների ձեռքբերմանը, ապա Աշոտ Ղուլյանի խոսքով դա մեծապես կախված է այս տարվա մայիսին սպասվող Եվրախորհրդարանի ընտրությունների ընթերցումների արդյունքներից Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԼՂՀ-ն բանակցային գործընթացումներ գravelու հարցը սկզբունքային հարց է, բայց ոչ նախապայման։ Չենք անելու որևէ բան, որը փակուղի կտանի։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, որ Բաքվի համար անընդունելի է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի ձևաչափը փոխելու հայկական կողմի ձգտումը եւ դիտարկվում է որպես բանակցությունների արգելափակման փորձ։ Մենք մնում ենք հավատարիմ գործընթացի խաղաղ կարգավորմանը, որը շատ էական հարց է, եւ շատ վճռական շարժվելու ենք այդ ուղությամբ, ասել են նա։ Արցախը որպես բանակցային կողմ ներգրավելու հարցը ըստ արտգործնախարարի շատ գործնական հարց է, ընդունելու, որ ԼՂՀ-ն ունի որոշիչ ձայն եւ ներգրավվածություն եւ որպեսի արդյունավետ աշխատեն բանակցային գործընթացն առաջ տանելու ուղղությամբ, պետք է պրակտիկա ռումով ընդունել այդ որոշիչ ձայնի ներգրավվածության արտահայտումը։ Ադրբեջանից հայ փախստականների Արցախյան միության ղեկավար Սարա Սարսարյանը Երևանում հանդիպում ունենալով ԵԱՀԿ գործող նախագահ Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչակի հետ ներկայացրել է Արցախում հայ փախստականների վիճակը։ Սարա Սարսարյանը նշել է, որ Արցախում ապրում է 30000 հայ փախստական, ովքեր զրկվել են միջազգային աջակցությունից եւ օգնությունից, այդ թվում ադրբեջանական իշխանությունների դիրքորոշման պատճառով, որոնք խոչընդոտում են մասնագիտացված միջազգային կազմակերպ կազմակերպությունների Արցախ այցելություններին։ Նման իրավիճակը Ադրբեջանի ցայ փախստականների Արցախյան միության ղեկավարի խոսքով խտրականություն խտրականությունը եւ փախստականների հիմնարար իրավունքների ակնհայտ ոտնահարում։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ պաշտոնական Բաքուն փախստականների հարցը դիտարկում է բացառապես քաղաքական շահաբաժին ունենալու համատեքստում, ընդգծելով, որ տասնամյակներ շարունակ ադրբեջանական իշխանություններն իրենց փախստականներին պահել են վրանավաններում, նրանց քարոշչական նպատակներով օգտագործելու համար։ Սարա Սարսարյանը ԵԱՀԿ գործող նախագահին հրավիրել է այցելել Արցախ եւ տեղում ցանոթանալ Արցախում հայ փախստականների վիճակին։ Այսօր մարտի 15-ին նշվում է սպառողների իրավունքների եւ շահերի պաշտպանության միջազգային օրը։ Արցախում սննդամթերքի անվտանգության սպառողների իրավունքների պաշտպանության եւ իրազեկման միջոցառումների ծրագիրը մեկնարկել է ավելի վաղ։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Այդ միջոցառումների շրջանակում, ինչպես նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա խորհրդին համահունչ, այսօր գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պատասխանատուները հանդիպել են Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցի աշակերտական եւ մանկավարժական անձնակազմի հետ։ Հանդիպմանը ծառայության պետ Արթուր Ներսիսյանը նախ կարևորել է սննդամթերքի անվտանգության վերաբերյալ գիտելիքների եւ իրազեկվածության անհրաժեշտությունը, ինչը հնարավորություն է ընձեռում շրջանցել առողջությանը սպառնող մի շարք վտանգների։ Ինչպես մեզ հետ Հարցազրույցում տեղեկացրել է ծառայության պետը, միջոցառումները մեկնարկել են դեռևս մարտի սկզբին եւ շարունակական են լինելու։ Ցույց թվականի մարտի 9-ից հայտարարվել է իրազեկման շաբաթ, որի շրջանակներում կազմակերպում են մի շարք միջոցառումներ, որի նպատակն է հենց սպառողների իրավունքների պաշտպանությանն ու այդ իրավունքների իրազեկման ուղղված միջոցառումներ կազմակերպել։ Արթուր Ներսիսյանի խոսքով դպրոցականների հետ հանդիպումների ու միջոցառումների ծրագրի նպատակադրումներն ուրույն նշանակություն ունեն։ Առաջնահերթությունների շարքում դպրոցական խոհանոցում եւ հարակից տարածքում վաճառվող անվտանգ սննդամթերքի ցանկի վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումն է։ Նախատեսվում են բաց դասեր կազմակերպել հանրապետության տարբեր դպրոցներում, որի շրջանակներում կներկայացվեն դպրոցականներին որպես սպառող իրենց իրավունքները եւ այդ իրավունքների իրացման ուղիները։ Այս տարվա միջոցառումը բացառ տրիգ է թե կազմակերպման աշխարհագրությամբ եւ թե մասնակիցների թվով Աշակերտների եւ մանկավարժների հետ հանդիպման ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի տեսական հաղորդումից բացի, ծառայությունը մուլտիպլիկացիոն կարճամետրաժ տեսահոլովակների միջոցով ներկաներին ծանոթացրել է այն իրավունքներին ու առանձնահատկություններին, որոնք առաջնահերթ նշանակություն ունեն սննդամթերքի գնումների եւ օգտագործման ժամանակ։ Այնուհետև սննդամթերքի անվտանգության պատասխանատուների եւ աշակերտների աշխուժ հարց ու պատասխանի շրջանակում անդրադարձ եղավ դպրոցական խոհանոցի անվտանգ սննդամթերքի ցանկին Նախատեսված վայրերում վաճառվող սննդի վտանգավորությանը, անհրաժեշտության դեպքում ծառայությանը դիմելու միջոցներին ու կարգին եւ ոլորտի խնդիրներին առնչվող այլ մանրամասների։ Միջոցառմանը մատուցված տեղեկատվական նյութերի յուրացման ու հարցադրումներով աչքի ընկած աշակերտներն արժանացան խրախուսական պարգևների։ Դպրոցի փոխտնօրեն Իրա Թադևոսյանը կարևորելով սննդամթերքի անվտանգության վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի շարունակական բարձրացումը նմանատիպ միջոցառումների շրջանակում նշեց. Մանավանդ արդի ժամանակաշրջանում էկոլոգիական խնդիրներ ունենք սննդի պաշտպանության տեղեկատվության հարցում։ Մենք նույնպես աշխատանք տանում ենք դպրոցում, մանավանդ կենսաբանության դասերին, դասղեկի ժամերին եւ յուրաքանչյուր դասապրոցեսում հատուկ նշում ենք, որ երեխաները պետք է առողջությունը պահպանելու համար պարտադիր կարևորեն սննդի էկոլոգիական մաքրությունը։ Այսօրվա միջոցառումում երեխաների մոտ ուսանելի դաս եղավ։ Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցում սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում Հաղթարման վերջում ծառայության պետ Արթուր Ներսիսյանը կրթօջախին հանձնեց կառույցի պատվոգիրը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Վերամիավորվել են Շուշիի շրջանի շին վերանորոգում եւ բարեկարգում փակ բաժնետիրական ընկերությունները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Գաբրիելյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց ընկերության տնօրեն Լավրենտ Շումանյանը, բացի կառավարման վարչական մասից ընկերությունը ընդգրկում է նաև կոմունալ ծառայության, ճանապարհաշինարարական եւ կանաչապատման, ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման, ինժեներական տեխնիկայի եւ ավտոտրանսպորտի սպասարկման բաժինները։ Քաղաքի սանիտարական վիճակի նորմալ ապահովումն իրականացվում է կոմունալ ծառայության բաժնի կողմից։ 2018 թվականին կենցաղային աղբյուր բացի ընկերության կողմից քաղաքի նշան փողոցներից տեղափոխվել է շինարարական աղ։ Տարբեր տեսակի ոչ կենցաղային թափոններ։ Փորձարատ անձրևներից կամ ուժեղ քամուց հետո քաղաքի փողոցների մաքրման աշխատանքները կատարվում են նաև շաբաթօրյակների կազմակերպման միջոցով։ Ծիզամարքերի կանաչ տարածքների 4 ծառերի հատման նոր Արիրի տնկման եւ ջերման աշխատանքները կատարվում են կանաչապատման բաժնի աշխատողների կողմից։ Մեծամասն քաղաքի բոլոր փողոցները, սիզամարքերը եւ պուրակները մաքրվել են մոլախոտերից, վայրի թփերից, չորացած ծառերից, յուղերից։ Ձևավորվել են պուրակների եւ սիզամարգերի ծառերը եւ թփերը։ Փողոցներում եւ պուրակներում տեղադրվել են ծառերի նոր ծնկիներ։ Դրամատակարարման եւ ջրահեռացման բաժնի կողմից կատարվել են սպասարկման, հադեվոց ջրատարի բարձարանների մաքրման, ջրատար ցանցերի սպասարկման, գոյուղագծերի եւ սելավատարների մաքրման, գոյուղու խողովակների փոխման եւ ջրաչափերի մաքրման աշխատանքներ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է զբոսաշրջիկներին գրավելու, ինչպես նաև մեր տարածաշրջանն ավելի գայթակղիչ ներկայացնելու համար 2015 թվականին գործարար Էրիկ Մկրտումյանը հայրենի ցմակահող գյուղում հիմնել է Էկոկենտրոն զբոսաշրջային ընկերությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Դեռ մանկուց է ցմակահողցի Էրիկ Մկրտումյանի հոգում սերմանվել ծննդավայրի ու հայրենի երկրի նկատմամբ սիրո զգացումը։ Տարիներ անց այն տվել է իր առաջին ծիլերը։ Այսօր արդեն ճանաչված գործարարը, ով նաև հանդիսանում է Արցախ Բերի ընկերության տնօրենն ու Հանրապետության ՓՄԶ զարգացման ասոցիացիայի նախագահը, հարազատ գյուղում հիմնադրել է Էկոկենտրոն անվամբ զբոսաշրջային ընկերություն, նպատակ ունենալով նոր աշխատատեղեր բացել ու նաև նպաստել հարազատ գյուղի զարգացմանը։ Ուզեցա հենց գյուղում ստեղծել միտեղ, որտեղ կարողանան գյուղացիներ աշխատեն հա, եւ կարողանանք հյուրեր ընդունենք ցույց տանք մեր գյուղի սիրունությունը, բնության, գյուղացիների աշխատասիրությունը 2015 թվականին ստեղծեցինք այս էկոկենտրոնը։ Էկոկենտրոնի գաղափարը նրանում էր, որ զբոսաշրջիկները, նո իմիջիալը ցմակահող գյուղը ինքը գտնվում է այնտեղ, որ շատ հարմար է էլի զբոսաշրջիկների համար, որովհետև 80%-ը գալիս են Գանձասար են այցելում ու ինքը գտնվում է հենց այդ ճանապարհի վրա։ Այս տարի արդեն երկու հատ խումբ ունեինք, մի խումբը 50 հոգի, մյուս խումբը փոքր էր 15 հոգի։ Ու տենց շարժ արդեն կա, հա, հետաքրքրություն կա։ Արցախը զբոսաշրջիկների մոտ ասոցացվում է առաջին հերթին կախարդիչ բնության ու մակուրոթի, ինչպես նաև հնագույն պատմամշակութային ժառանգության հետ։ Եվ զբոսաշրջիկների մեծ մասը հենց այդ մղումով է այցելում Արցախ։ Նրանց գերում է նաև արցախյան հյուրասիրությունը։ Այս ամենով հանդերձ Էրիկ Մկրտումյանը համարում է, որ զբոսաշրջիկին չես կարող զարմացնել այս կամ այն նորությամբ, փոխարենը նա զարմանում ու հիանում է սովորական գյուղական ապրելակերպով, առավել եւս երբ անձամբ է ականատես լինում արցախյան գյուղական կենցաղի առանձնահատկություններին։ Туриզմի համար նաև գաղափարը հետևյալն է, որ զբոսաշրջիկները, որ գած իրանց մնալու վայրը, մենք առաջարկում ենք գյուղացիների տներում ու իրանք մնում են գյուղացիների հետ, հետո առավոտը նախաճաշում են, ծանոթանում են իրանց արորյայի հետ, մարդիկ գալիս են, նոր տեղ են տեսնում, հետաքրքրությունը զարգանում իրանց մեջ։ Երկրորդը գյուղացիների համար դա էնա, որ իրանք իրանց արտադրածը, արտադրանքը ինչ ունեն, կարող են վաճառեն ու ինչ որ մի հետաքրքրություն է եւ գյուղացիների համար։ Աշխատատեղերա ու բացի այդ զբոսաշրջության գաղափարից, այդտեղ կենտրոնում կա մթերքների ընդունման կետ։ Էկոկենտրոնում արտադրվում են նաև տեղական ապրանքներ՝ թթի օղի, գինի, մուրաբաններ, հարկ է նշել, որ շշերի պիտակներն էլ գյուղի դպրոցականների ձեռքի աշխատանքն է։ Հետո այդտեղ Նաև էսիքը արդեն ունենք պատրաստի արտադրանք, օղիների տեսքով, որտեղ գրածա, որ արտադրվածա ցմակահող գյուղում գինի տեսքով, թթի օղի, նռան օղի, նռան օղին մենք էլի համագործակցելով Արցախբերի հետ, բայց հակառակն ենք անում, էլի ընդեղից ենք նռան հումքը բերում ու ստեղ մշակում։ Մեր զրույցի վերջում զրուցակիցս հավաստիացրեց, որ ամեն ինչ անում է հարազատ գյուղը տնտեսապես զարգացնելու համար։ Առաջին քայլերը հուսադրող են, ասում է նա, իսկ հետագա ծրագրերի մասին դեռևս չի խոսում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հայտնի ռուս գրող եւ դրամատուրգ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Կիմ Բաքշիի գտակի համաձայն նրա աճյունի մի մասը կծրեն Հայաստանում կամ Արցախում։ Այս մասին ասել է Բաքշիի ընկեր Սուրեն Սարգսյանը։ Կտակում մասնավորապես ասվում է. «Խնդրում եմ իմ մահից հետո կատարել բոլոր անհրաժեշտ քրիստոնեական ծեսերը։ Խնդրում եմ անպայման ինձ դիակիզել եւ իմ աճյունը բաժանել երկու մասի։ Մի մասը թաղել Պյատնիցկու գերեզմանոցում, որտեղ ես տեղ ունեմ, իսկ երկրորդ մասը փոխանցել իմ ընկեր Սուրենին»։ Թե ինչ անել իմ աճյունի հետ Հայաստանում թողնում եմ Սուրենի հայեցողությանը։ Իհարկե ես չի ուզենա հանդիսավոր հուղարկավորություն եւ էլիտար գերեզմանոց։ Ավելի լավ կլինի աճյունը ցրել հետեւյալ տեղերից մեկում՝ Գառնիի կիրճում կամ Շուշի քաղաքում։ Իմ այս նամակով եւ վերջին ցանկությամբ ես կրկին հաստատում եմ Հայաստանի Արցախի հանդեպ իմ անդավաճան սերը, որը կարծում եմ ապացուցել եմ հայ ժողովրդին 30 տարի ծառայելու ընթացքում։ Կիմ Բաքշի Հիշեցնենք, որ Կիմ Բաքշին մահացել է 2019 թվականի մարտի 5-ին Մոսկվայում։ Հրաժեշտի արարողությունը տեղի ունեցել Մոսկովյան Կոսմայի եւ Դամյանի ուղափառ եկեղեցում։ Այժմ Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ոստիկանության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի աշխատող Եվա Իվանիդիսը։ Ցույն թվականի մարտի 6-ից մարտի 13 նկատժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արցանագրվել է 5 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 7 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ներկայացնենք վրայերթի դեպքերը։ Մարտի 6-ին ժամը 10:25-ի սահմաններում անհայտ անձը չբարձված ավտոմեքենայով Մայրաքաղաքի Իոսիֆյան փողոցի թիվ 11 տան դիմացի ճանապարհահատվածում վրայերթի է ենթարկել Մայրաքաղաքի 1931 թվականին ծնված բնակչուհուն եւ դիմել փախուստի, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ ողջվել է, որ նշված քաղաքացուն վրայերթի է ենթարկել Մայրաքաղաքի 1962 թվականին ծնված բնակիչը իրեն պատկանող կրայ այս Լերմակնիշի ավտոմեքենայով։ Մարտի 8-ին ժամը 16-ի սահմաններում 1998 թվականին ծնված Շուշիի շրջանի Խարինտակ գյուղի բնակիչը վարելով Opel Magnishi ավտոմեքենան Ստեփանակերտ քաղաքի ազատամարտիկների փողոցի թիվ 48 հասցեի դիմացի ճանապարհահատվածում վրաերթի է ենթարկել 1999 թվականին ծնված Մարտակերտի շրջանի բնակչուհուն, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 8, գողության 2, խարդախության եւ հարկերից խուսափելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական աշխատանքների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձին հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 118 ահազանգ, բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 476 վարորդ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, գիշերը տեղումներ, ցերեկը առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան, տաքություն։